Malsamai opinioi pri maliunigio. Cio estas maliunigio? Cio estas la causoi, cae ciam gi principe comencigas? Tio estas nur tri demandoi el multai, pri ciui ec faculoi donas tre malsamain respondoin kiel enketo inter ili resultigis antau nelonge, ce la basae clarigoi pri la biologia agio existas ne nur multe dannescio, set precipe regas malconsento. De simplai infectoi gis gravae malsanoe kiel cancero, contraum multae el ili eblas gardi sin, exemple per vaccinoi, au per sanigado, au almen au curazado, tum certa tempo. Por unu vivo minaza risco factoro, tamen definitive ne haveblas pruveble efficat terapio. La maliunigio. Gine estas sanigebla, cae estas ne nehaltigebla. Malgrau tio, de iaroi furoras la serciado pri contrao maliunidzai metodoi. Ce calcai modelae organismoi, de fructomushoi gis mussoi, iam oni succese progressis. Geneticae cae farmaceuticae intervenoi kai krome certai nutro manieroi exemple fastado povas parte bremsi la maliunigion ce bestoi kai tiel almenau iomete pli longigi ties vivoin por la homo tiai ecconoi estas nur tre limigite appliceblai, kiu estas ancau causita de tio, che circa tiu centra biologia proceso trovigas ancora un multo en malhelo. Iam ce la difinoi en la literaturo existas grandai differenzoi cae ec contraudiroi, scribas octec persona internazia teamo de la Harvarda Medicina Lerneio en faca magazino. Tiun factumon la esploristoi antaudu iaroi prenis kiel ocasom, por alt nivela usona conferenzo, por iniziati enceton pri la temo, esplorado pri maliunigio. Cun nau basai demandoe pri la temo maliunigio. Exemple, kiel vi definas maliunigion? Kio causas maliunigion? Cae? kion signifas reunigio. Crome, oni interalie demandis, kiam maliunigio comencigas, cae ciu temas cetio pri malsano. Ancau tute concretae demandoi pri ebla pli longigo de vivo, cae pri la efico de haltigo de fumado, estis inter ili cent tri personoi partoprenis. Plei multae el ili estis professoroi ca professorinoi, apenao tridec procentoi. Unu quarono estis postdoctorandoi, iom pli ol quinono estis fin studintoi, la cetero estis personoi el la industrio cae aliai. La resultoi estis publicigitai antau longe. Ciel montrigis, ce la demando, cion principe signifas maliunigio, el biologia vido, existas mirindae differenzoi de opinioi. Iom mal pliol triono definas maliunigion ciel la perdon de funccieblezoi. Multae vidas en gi tendenze amassigion de damagioi, cae de aliae malfavorae favorae corpae shangigioi. Aliae consideras gin ciel mult factoran ocasajon, au ciel normalan disvolvan fason de la corpo. Ancao ce la demando pri la causoi, trovigis varietzo da respondoi. Plei multa indicis pritio da maggio in kai in in en la corpo. Kel cetitoi tamen vidas en tio fixitan biologian programon. An kaula medio kai aliai influoi povus laula compreno de kelk iui ludi rolon. Vaste variis an kaula respondo e pritio Ciam maliunigio principe comencigas? Multai opinias che la malconstrua proceso comencigas nur comence de la iaroi. Dum aliae credas che la starto puncto trovigias iam en la iunaggio. Ce la nascigio, au ecce ce la concipo, Disvoldigio cae maliunigio ocasas lau la lasta opinio principe pli mal pli parallele. Ancao ce la demando, ciu maliunigio estas principe mal sano au patologia, au normala, la encetitoi ne interconsentis. La ofta respondo estis neutrala. La ceterae partoprenantoi iesis la demandon iela la duono. Nur en unu puncto plei multae esploristoi cae studentoi interconsentis. Maliunigio existas, cae estas clare ec conebla fenomeno, quiu estas principe damagia, cae signifas amassigion de damagioi. Lau opinioi de plei multae, maliunigio estas tamen ancau proceso, quiun oni povas modifi, cae en cium eblas interveni. La malsamai opinioi pri la essenzo de la maliunigio estas samtempe de fio cae shanzo. Tio povas malfaciligi la laboron cae la interconsenton, sed gi ancau certigas che granda variezzo da institutoi esploros pri maliunigio cae tiel povos trovigi potenzialai attaco punctoi, kiwi povus haltigi, au almenau bremsi, la procesum de maliunigio.